السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد سيفا زتك مليف أستحيقي الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمشوكي متموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زنا صحابازي او اسلام تقيم فوتا متومي عليه الصلاة والسلام هذه سفية قيامة تكبون بأ الله سبحانه وتعالى أتجليم يقول ماو اللهم أمين أنا سمع الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو قد قبل ياكي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون kisha akasema ayyaman ma'dudat siku hizi za ramadhani ni siku chache zenye kuhesabika juzi tumekuwa tunaimba tunaingia mwezi wa ramadhani leo tunakuwa tunazungumzia hapa na siku nane au tisa ramadhani iondoke Kwa Ramadhani ni siku chache sana. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kufika katika masiku haya ya mwisho. Katika hadithi ya mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama yajtahidu fi ramadhan ma la yajtahidu fi ghayrihi Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anajitahidi zaidi kufanya matendo mema katika mwezi wa Ramadhani zaidi ya miezi mingine wa fil ashr al-awakhir minhu ma la yastahidu fi ghairihi na vile vile mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akijitahidi katika masiku kumi ya mwisho ya Ramadhani kwa kutenda matendo yaliyokuwa mazuri zaidi ya masiku mengine yaliyotangulia kwa hizi siku za mwisho ndugu yangu Muislamu ni siku ambazo ni tukufu ni siku ambazo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anazidisha ibada na wewe ni juu yako muislamu kumuiga mtume alayhi salatu wasalam wa anha radiyallahu ta'ala anha qalat vile vile mama yetu Aisha Allah amridhie akasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha dakhala al'ashra mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa zinapoingia siku kumi za mwisho wa Ramadhani ahya al-laila Mtume alayhi salatu wasalam anakesha usiku halikuwa atosheki kukesha peke yake anasema mama yetu Aisha wa aiqadha ahla vile vile alikuwa anaamsha familia yake wake zake washirikiane katika ibada washirikiane katika khairi katika mausiku haya ya mwisho kisha anasema mama yetu Aisha wajadda washadda almizara bali mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anazidisha bidii katika masiku haya na vile vile alikuwa anakaza kikoi nini maana ya kukaza kikoi kinayatun an i'tizali nisa hapa mtume ale eh, mama yetu Aisha akatumia fumbo ya kwamba mtume wetu alikuwa anajiweka mbali na wanawake au bibana wake zake katika masiku haya ya mwisho na ta, na kama walivyo walivyotafsiri mmoja katika maswahaba Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasema watawa firashahu wa atazala an-nisa mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa inapofika kumi za mwisho za Ramadhani anajiweka mbali na kitanda chake na anajitenga mbali na wanawake bimaana wake zake waqad kana ya'takifu al-ashra al-awakhira na vile vile mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakaa itikafu kumi za mwisho za Ramadhani walmu'takifu mamnu'un minan nisa na yule ambaye yuko itikafu amekatazwa kuingilia mke wake kwa ndio maana mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa inapofika mwisho kumi za mwisho anajitenga na wanawake kwa sababu gani amekuwa anaingia itikafu kama ilivyothibiti vile vile katika hadithi ya mama, ya, ya mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخرة من رمضان حتى توفاه الله نتمي عليه الصلاة والسلام ألقوا أنك اتكاف كم إذا منشوز رمضان مبكى بالي أمبابو الله سبحانه وتعالى لكم تشكوا kwa ni kwani kawaida ya mtume inapofika kumi za mwisho za Ramadhani anakaa itikafu nini hikma ya kukaa kwa sababu katika masiku kumi haya ya mwisho kuna usiku uliokuwa bora kuna usiku wa cheo usiku ambao Muislamu akiupata usiku huo ni bahati kubwa na kwa ameipata kwa sababu ni usiku ambao anafanya ibada ambazo ibada hizo angezilifanya miaka mingi sana ambayo mwenyewe hataraji kuwa anaweza kaishi hiyo miaka anasema mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala eh, eh, anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الأواخر من رمضان نتمي عليه الصلاة والسلام إلي كوي نبوفيكا كومي زمشز رمضاني نتمي أنا زديش عباده أنا زديش خيري ويقول هكم نتمي أكسيما تحروا ليله القدر في العشر الأواخر من رمضان تفتيني أسيكو أتيو كومي زمشز رمضان كهوني أسيكو أمباو kila ambaye atadiriki ibada kuanzia siku ya leo mpaka mwisho wa Ramadhan lazima usiku wote upata lazima Muislamu akiacha uvivu akajiweka mbali na mambo ya maasi na mengine katika haya masiku katika haya mausiku ya kuanzia leo mpaka mwisho wa Ramadhan wallahi ataupata hata kama hatojua siku ambayo umeangukia hiyo usiku lakini ataupata kwa sababu ni makumi ya mwisho wa Ramadhani na huu usiku ndugu zangu waislam ni usiku mtukufu zaidi anasema Allah bali ni usiku ambao umeteremshwa ndani yake Qur'ani kwa sababu Qur'ani imeteremka mara mbili Qur'ani mara ya kwanza imeteremka yote kwa ujumla mara ya pili ikateremka nusu nusu na wakati Qur'ani imeteremka ndo pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa ndani yake Qur'an vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hakika tumeteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka katika aya nyingine akasema inna anzalnahu fi lailatil qadr hakika tumeteremsha hii Qur'ani katika usiku wa cheo ilikuwa ni ndani ya Ramadhani na hapa ni mara ya kwanza Qur'ani iliposhuka kutoka kwenye lauhul mahfuz mpaka kwenye baitul izza mbingu ya kwanza ikashuka yote jumlatan wahida yote kwa jumla kisha mara ya pili ikateremka munajjama ay mufarraqa kwa mtume alayhi salatu wasalam ikateremka nusu nusu miaka 23 kwa huu siku ndugu zangu waislam alipokuwa anatafsiri aya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala aliposema Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika tumeteremsha Qur'an katika usiku wa cheo akasema rahimahullahu ta'ala falibadatu fiha afdalu afdalu 'inda Allah min ibadati alf shahrin mtu akifanya ibada katika usiku huo ni bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ibada za miezi elfu moja laisa fiha lailatul qadr na miezi elfu moja hiyo ndani yake hakuna lailatul qadr kisha akasema rahimahullahu ta'ala wa alfu shahrin ta'dilu 83 sana wa arba'ata ashhur na hii miezi elfu moja inalingana na miaka 83 na miezi minne ikiwa kama mtu atabahatika akafanya ibada katika usiku huo akasoma Qur'an au akaleta adhkari tofauti akaswali ibada hiyo inalingana na mtu ambaye kafanya ibada miaka 83 na miezi minne hivi miongoni mwetu kuna ambaye ameshafikisha hiyo miaka miaka 83 kuna kutizama fursa Allah subhanahu wa ta'ala anakupa wewe muislamu usiku mmoja peke yake sio hata usiku wote umediriki sehemu ya usiku lakini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala unamzi au unalingana na aliyefanya ibada miaka 83 na miezi minne kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala la yushtaratu fi usuli thawabi lailatul qadr ay yakuna al-'amilu 'aliman aw 'aliman biha bi'ainiha si sharti eti mtu ili apate thawabu za usiku huo mpaka awe amejua kwa usiku huo umepita hapana walakin man qama al-ashr al-awakhira min ramadhana au min ramadhana kullaha imanan wa ihtisaba najzimu bi annahu aswaba lailatul qadr lakini yule ambaye atajitahidi kusimama katika masiku 10 yote ya mwisho bila shaka mtu huyo atakuwa ameupata au atakuwa amepata malipo ya usiku huo sio lazima eti mtu ajue amke anajipa kazi je umepita jana usiku je alama zake ziko vipi tumeupata la almuhimu mtu akiudiriki usiku sawa awe amejua kwa umepita au ukupita anapata thawabu kwa kumalizia ndugu zangu muislamu yule ambaye unajua kila mwanadamu ni mwenye kukosea na wa, mtume SAW aliposema katika hadithi dhati shayatin inapoingia ramadhani mashaitani anafungwa si kwamba yamefungwa ili sawazishi watu kufanya madhambi ndio maana Imam albaji baji rahimahullahu ta'ala alipokuwa anatafsiri muwatta ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala akasema al huwa almaghlulu au huwa almaghlulu alunqi ila alyadi unaposema almusaffadu ni yule ambaye amefungwa shingo hadi kwenye mikono bimaana mtume aliposema wasuffidati shayatin bimaana mashaitani yamefungwa kuanzia kwenye shingo mpaka kwenye mikono lakini ulimi wake unafanya kazi au ufanye unafanya miguu yake inafanya kazi haifanyi inafanya kwa shetani alichopunguziwa yeye ni nguvu za kumshawishi mwanadamu lakini ndani ya ramadhani anawashawishi wanadamu sawa kwa hiyo kuna baadhi ya watu wamezembea mwanzo wa ramadhani na katikati ya ramadhani hii mwisho usizembei anasema al-allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى من كان مفرطا في الايام الماضيه yule ambaye amezembea katika masiku yaliyopita asikati tamaa falyuhsin fi au fi baqiyati hadha shahr basi atende mema aya masiku ambayo yanabaki katika mwezi wal a'malu bil khawatim matendo yanatazamwa mwisho unaweza kuwa umekosea mwanzo lakini huu mwisho ukawa sababu ya kusamehewa yale ambayo umeyakosea mwanzo kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe kheri za makumi haya ya mwisho pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ramadhani hii iwe sababu ya kusamehewa madhambi yetu subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh